вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці Менск унікальны ўжо таму што кожнае пакаленне менчукоў перажывае свой горад. Гаворка ідзе не пра абнаўленне і знос помнікаў. Гэта асобная тэма гаворка пра духоўную повязь паміж папярэднікамі і наступнікамі. Я магу сказаць, што любіў у Мянску ў дзяцінстве, але гэта не будзе супадаць з тым, што любіла пакаленне маіх бацькоў. Бо на мой век таго ўжо не засталося. А таксама не будзе супадаць з тым, што любіць пакаленне маіх дзяцей, бо майго ўжо няма ў рэальнасці. У адрозненне ад большасці гарадоў старога свету у Менску няма пераемнасці гэтых самых любімых месцаў, якія ў іншых сталіцах з пакалення ў пакалення складаюцца ў вобразы ва ўстойлівую ауру, у пэўную духоўную падсветку, якую адчуваюць і цэняць не толькі насельнікі гораду, але і прыезджыя людзі. Можа быць, таму ў Менску не відаць натоўпаў турыстаў, якія прыбылі менавіта дзеля гэтага гораду. І так як мы кажам адзін адному, дзе ты любіш бываць у вільні, у варшаве, у парыжы, пра Менск не скажаш. А ўрэшце не існуе ў прыродзе і такога паняцця як мянчук. Не ў сэнсе прапіскі, а ў сэнсе адмысловага чалавечага тыпу і напоўненасці адмысловым ні на што не падобным духам. У чым прычына? Магчыма, у тым, што мы жывем па-за гістарычным часам і расповяд пра жыццё на старой яшчэ не зруйнаванай нямізе паўстагоддзя таму, здаецца такім самым і рэальным, як аповесць пра тысячагадовую бітву на гэтай самай яшчэ не вуліцы, а рацэ. Але ці скончыцца гэтае бясчасце ўвогуле, ці не з'яўляецца яно самым лёсам вечна маладой сталіцы лішне казаць, што нясталасць Мску правакуе нясталасць усёй Беларусі. Радыё свабода вострая брама. Дзе вы любіце бываць у Мску або, чаму ў беларускай сталіцы няма карэнных жыхароў, якіх бы мы пазнавалі незалежна ад іхнага пакалення. Да гэтага пытання мы звернемся крыху пазней, а пакуль сюжэт з метра бартосіка пра старую нямігу. Менавіта яе колішніх жыхароў больш-менш прынята называць карэннымі менчукамі. Кожнага разу, калі сутыкаюся з менскімі старажыламі, мяне агортвае дзіўнае пачуццё. Быццам размаўляем мы не пра сярэдзіну мінулага стагоддзя, а пра летапісныя часіны бітвы на нямізе. Такі феномен, пэўна, магчымы толькі ў нашым фантастычным горадзе, дзе краявіды змяняюцца з кожным пакаленнем мінчукоў. Зінаіда Латушкова калісьці жыла ў двары халоднай сінагогі на Нямізе. Ад аднога гэтага слова злучэння двор халоднай сінагогі сёння патыхае пракаветнасцю. Бо нават старыя здымкі даюць толькі прыблізнае ўяўленне, як усё было да 1968 году, калі пачыналі зносіць найстарэйшую менскую вуліцу. А у нас во дворе на садах была выгребная яма. Это великая, забитая с дошек э, скрыня. А из-за того, что не было у нас ни туалетов, киргаза примуса, коммунальная кухня, так все ведры помыльные несуть в эту скрыню. Плюх с всеми отходами человечей деятельности. И по дворе за этой скрыни тяча ручаина. Никто на это и не звертал уваги. Мало того, мы намагаемся ту ручаину протягнуть палочками, усим ну, чем можно. И пускали тогда кораблики. а туалет быў вялізны сарай па сцяной военкамата чатыры таўчкі жаночыя чатыры мужчынскія вось у гэтыя туалеты калі абвясцілі што трэба здаваць зброю я які дурні пойдзе туды здаваць яго і не мішцы пацягнулі ўсё што магчыма у гэтыя дзіркі ну, дарэчы адныя суседзі цягнулі Масім а ён зараза ніяк не хацеў у гэты таўчок уваходзіць а брат мой ппыша кінуў туды пасля таўчкі пазасыпалі а І зараз, калі былі раскопкі, чамусьці аб гэтым ніхто не гаворыць. квадратны ў пляне будынак сінагогі з масіўнымі контрфорсамі і доўгімі вокнамі, кліп яго вярнуць у сённяшні Мск паўстаў бы ў шчыльную да высоткі белпрам праекту. Сінагогу, зрэшты, і разбурылі пасля таго, як высотка была ўжо пабудаваная але да 68 -го году сінагога з усіх бакоў была схаваная за дамамі. За тымі дамамі, падмуркі якіх мы маглі назіраць падчас леташніх раскопак у гэтым месцы. Такім чынам дом нумар адзін на нямізе стаяў уздоўж вуліцы, быў даволі доўгі і ў сённяшняй сітуацыі накрываў бы сабою ледзь не палову праезнай часткі. Да яго пад простым кутом прымыкаў дом нумар 3, які таксама доўгі ішоў перпендыкулярна вуліцы і апаясваў сінагогу стыльнага боку. Упіраючыся ў пагорак, на якім стаіць старая сядзіба сённяшні ваенкамат. Менавіта ў гэтым трэцім доме і жыла нашая гераіня. Пачынаючы з 1944, калі Менск вызвалілі ад немцаў да 1968, калі на нямігу вярнуліся немцы кіношныя. У соседнім доме была татарская сям'я бедная, бедная, семь дзяцей у іх было. А мама выйдет часам муста, шулька, ібрагім, бронік. Прадайце пару цаглін. Дом разваліўся, і вось яны выкалуплівалі гэтыя цагліны. Хаця там еще і людзі жылі. Цагліна каштавала тры рублі. Прадавалі, каб хлеба набыць. Мы ўсе былі не з багатых сем'яў, але яны былі гэта жах. Я помню самы маленькі бронік. Хлопцы гулялі, перацягвалі адзін аднаго на спіне і гэтага броніку, пачануць качаць, а ён без майткоў, без усяго. І ўсё пралетарскае паходжанне на відавоку. На першым паверсе сёмага дому жыла другая сям'я. Ён быў дэкаратарам у оперным тэатры, А жонка, э, ее имя было Констанция, а кликали ее просто Костя. Играла на гитаре, и услончик был под окнами. И ось она сядет на этот услончик и спевая, пригожа спевая. Что она спевала? Это были романсы душещипательные. Люди вельми сибровали, Спайка была дворовая. Э, нам у 49 годзе рабілі рамонт называўся ён капітальны але <laughs> няма куды было адцяляць і ніхто не пярэчыў куды дзівацца усе ведалі усе дружна накіраваліся ў сараі явіліся імправізаваныя печачки з вывадам трубы неяк прыехалі у сінагогу габрэі з-за мяжы і яны здымалі нашы сараі недзе напэўна ў амерыканскіх газетах з'явіліся здымкі але самае цікавае што мы не адчувалі гэтага ўбоства пацукі бегалі як танкі а тут жа і свінні у людзей до 56 -го году э, дазвалялася трымаць але пацукі даймалі і мы прыйшлі так месяца 8 а пасля ўсе суседзі сабраліся і наладзілі паляванне усім дваром за кусом быў конечно выбітны вінегрэт холодец это была прыма закусь што цікава самагону не было а была гарэлка. Зінаіда Латушкова нарадзілася да вайны ў сям'і афіцэра НКВД. Нарадзілася ў доме, дзе ў трыцатыя гады жыло НКВДшнае афіцэрства. Гэты дом захаваўся. Сённяшнія мінчукі яго ведаюць, хто па помніку Масіму гарэцкаму, які вызірае з кутняй нішы, хто па кавярні тройка ў падвале па бацьку наша гераіня расейка з маскоўскімі карнямі. Па маці беларуска з французскім адценнем. Яе прадзед мсье Дэрыяк, калісьці валодаў менскімі ваколіцамі, у прыватнасці вёскамі Масюкоўшчына і ржавец. Менавіта ад французскага продка у спадарыні зінаіды грасіраваная Р. Школьная гара была высокая дзе цяпер прыступкі там быў спуск на нямігу і зімою прыходзілі ўсе да нас катацца а каталіся на трантайках гэта ну, сагнутая жалязяка і самы шык быў калена тонкая і ўся гнулася на ёй было вельмі цяжка ехаць таму што яна вся ў руках бразгатала ёю трэба было кіраваць а ты вылятаў з плошчы свабоды самую нямігу з гэтай гары а па нямізе адзелі машыны але іх было няшмат а і, як правіла, на іх вазілі палонных немцаў на працу. Падчас вайны, напэўна, нейкі склад быў у халоднай сінагогі. Таму, што я памятаю, калі адчынілі браму і палонныя немцы сталі выгружаць адтуль парашуты. А мы ж былі такія голыя і бабы, ўсё гэта расхоплівалі і пасля хадзілі такія яркія ружовыя жоўтыя ён же шок такі яркі а ён же быў часам кавалкамі кавалак жоўты кавалак чырвоны але ж не рэзалі яго хадзілі клоуны у двары царквы калі э, доміка які захаваўся там бомба да сённяшняга дня ляжыць неразорваная а у двары і ніхто не ведае пра гэта. Бомба упала і ляжыць і зараз паміж гэтым домам і царквой. радыё свабода вострая брама дзе вы любіце бываць у менску або чаму ў беларускай сталіцы няма карэнных жыхароў якіх бы мы пазнавалі незалежна ад іхнага пакалення філёлах з адукацыі спадарня зінаіда большую частку жыцця працавала загадчыцай навуковай бібліятэкі бДУ Яе кола зносінаў гэта універсітэцкая навуковая эліта і яе пяціпакаёвая кватэра у тым самым доме дзе жыў Васіль быкаў больш нагадвае бібліятэку прынамсі большай прыватнай бібліятэкі я ў менску не сустракаў кніжныя шафы кніжныя стэлажы і паліцы займаюць ледзь не ўвесь перыметр сценаў а На камсамольскай по нашым баку вуліцы першая крама была вялізная, называлася гаспадарчыя тавары, а насупраць была керасінавая крама. Пасля, калі я закрылі, там быў магазин панчохаў. І колькі ён быў, столькі там смярдзела керасінам, а ў гаспадарчых таварах крышталь прадаваўся. Крышталь і прадавалася золата. А на рагу паміж камсамольскай нямігай стаялі прыватныя гандляры і прадавалі, і рыскі і сігареты паштучна. Гэта ж былі амерыканскія рацыёны, гуманітарная дапамога. Э, як яна размяркоўвалася, большай часткай, як хто скрадзе. Прынамсі, калі мы з сястрой прыйшлі да нашых аднакласніцаў, а тата і займаў пасаду за ўсклад. Так вось мы ў іх гулялі. Мы неяк залезлі пад ложак, мячык закаціўся. Я пад ложкам убачыла кавалак булкі з маслом. Пад ложкам булка з маслом каткавая сістэма і я адтуль выпаўзла у жаху я людзі сяброўкі кажу люда я штосьці табе хочу сказаць булка с маслом под ложкам а яна мне цішэй маўчы нічога не кажы я думала что яна схавала каб ніхто не ведаў пэўна у мамы скрала а оказывается трэба было просто маўчаць бо іх прымушалі есці і э, яны гэта выкідалі а для нас гэта быў у недосягальны далікатэс. Вокны былі на ўзроўні пояса. І феранак нікога не было. Мы проста не разумелі, што такая раскоша можа быць, як феранкі. І вокны былі голыя. А ты ідзеш і ў акно ўбачыш увесь быт. А ў нас жыў прафесор Срэдзінскі, яго вокны выходзілі на вуліцу быў ён астраном і не ад мира сего на зорках памяшаўся вельмі любіў гігіену і выконваў ёй вельмі своеасабліва хадзіў абсалютна голы распранецца і па кватэры фланіруе туды і сюды а людзі ідуць па вуліцы каля акна божухна мужик па хаце ходзіць голы а па начах ён выносіў тэлескоп і усе дзеці двара збіраліся на вуліцу ён нам паказваў неба а да вяршэнні і да тэлескопа выносіў падушачкі цукеркі. Ну як тут можна было не прыйсці? Зорка добра, але цукеркі яшчэ лепш. А які быў гастраном, это быў шыкоўны гастраном. Тады быў вялікі дэфіцыт цукру, а грэчка это ўвогуле было слова замежнага паходжання самым жаданым для нас быў аддзел цукерак. І цукеркі былі рэбель 49, каўказкі называліся без абгорткі. Гэта была наша мара. Мы складваліся, куплялі 100 крамаў цукерак на ўсіх, а селяцы былі выстаўлены ў латках, нібы судны ў бальніцах, А сялёдка была розная і нарвежская, ну, всялякая. І мы збярэмся з граю, ідзем да гастранома. І пакуль нехта загаворвае цётку прадавачку, нехта з гэтага латка селядзецца сапрэ. У двор забяжым гэтую сялёдку і раздзярем. Усім дастанецца хоць па крыху. А па цінагогу вёў падземны ход. Вялі прыступкі туды Пры адказаў, што яны ішлі даволі далёка, але там было э, затым засыпана. Нас палохалі тым, што там чэрці. казалі, што ход вядзе ў бок свіслачы. Скляпенні чырвонай цэглы і гэтыя падвалы сінагогі, калі пачалі іх бурыць, то прыехалі два габрэі, пэўна за мяжы, вельмі старыя. І яны папрасілі экскаватарщика. Вы нам прабіце ў гэтым месцы зямлю. Там кажуць падвала сінагогі. Прайсці праз катакомбы было ўжо немагчыма, бо ўсё было ўжо разбурана. І яны прасілі прабіць. Вы нам толькі калі пралезеце туды, дайце толькі кнігі прадаўныя манускрыпты. Астатнія можете забраць сабе, хопіце вашым унукам. І як ён толькі не біў, не паддалося. А яшчэ ў нас на нямігі хадзіла дачка Леніна. Яна была некалі настаўніцай і немцы яе расстрэльвалі. Яна ад гэтага кашмару звар'яцела, была вельмі чыстенька апранутая. А жыла яшчэ і ў 78 годзе, наколькі я памятаю. Неяк э, я зайшла ў кнігарню на камсамойскай. І яна туды зайшла старенькая, падышла да прадавачак і кажа: « Вы разумееце, я дачка Леніна, і мне ніхто не хоча дапамагчы. Да робить ремонт людям, а мне не поставить бронзовые краны. Но ну, як дачцы Леніна мне маглі б гэта зрабіць. У краме яе, пэўна, ўжо ведалі і казалі: так вам трэба пайсці у дом праўлення і вам як дачце Леніна кран абавязкова паставіць. І вось яна на вуліцу выходзіла, сама з сабою размаўляла: спыніць цябе, вы ведаеце, з кім размаўляеце. Я дачка Леніна, незнаёмцы абалдзівалі, а нямільцы усе яе ведалі. старыя нямішцы пакідалі свае старыя дамы з радасцю. Іх можна было зразумець. Яны ехалі туды, дзе вада ў кране, а не ў калёнцы, дзе цёплая прыбіральня ў хаце, дзе зімою грэюць батарэі, дзе больш жыллёвай плошчы. Асноўная частка былых жыхароў нямігі апынулася ў хрушчобах курасоўшчыны. Тады ў мікрараён заходзілі дзікі і лосі з бліжэйшага лесу, каля дамоў раслі грыбы, і ўчорашняе жыццё на нямізе шмат каму здавалася такім незваротна далёкім. Радыё свабода вострая брама. Дзе вы любіце бываць у Мску або, чаму ў беларускай сталіцы няма карэнных жыхароў, якіх бы мы пазнавалі незалежна ад іхнага пакалення. Такім чынам у Менску не назапашваецца памяць. Поўным кантрастам выглядаюць кавярні дзе-небудзь у старой Англіі, дзе царуе той самы дух, што і 200 гадоў таму або теж кривыя віленскія вулкі, якія напаўняюць вас тым самым настроем, што перажывалі тут скарына Каліноўскі купала. Менскі дух сыходзіць у бясчассі. Чаму? Калі дапусціць, што дагэтуль так было з-за войнаў ці з-за поўныя замены насельніцтва гораду, дык з аднаго боку ці не тое самае зазналі і іншыя еўрапейскія гарады а з іншага вайна даўно стала гісторыяй, як становіцца гісторыяй і масавы наплыў у горад вяскоўцаў. Дык што ж адбываецца? Артур клінаў архітэктар і мастак рэдактар часопіса партызан калісьці рабіў дыплёмны праект рэканструкцыі старога менску а апошні нумар ягонага часопісу цалкам прысвечаны беларускай сталіцы яе спецыфічнаму лёсу что адбываецца з менском гэта нараджэнне нараджэнне мегаполіса бо менск за абсалютна кароткі тэрмін за 100 гадоў з горада застаў мегаполісам дыстанцыя паміж мегаполісам і горадам якасная просто каласальнейшая мегаполісы гэта не котлы цывілізацыі. Гэта лакаматывы, якія зацягнуць за сабой увесь цягнік. Гэта тыя котлы, дзе варыцца гэта варава ўсіх сучасных цывілізацыйных працэсаў. І тое, што адбылося з менскам за апошнія 100 гадоў абсалютна унікальны тэрмін, бо мегаполісы еўрапейскія вялікія, яны наражаліся стагоддзямі. У нас гэта адбылося так хутка, што тут натуральна інакш быць не магло традыцыя пойдзе далей яна будзе закладацца але такія змены у працэсе гэта наражэння яны непазбежны гэта наражэнне фактычна новай якаснай структуры і то что Беларусь гэта структура нарадзіла гэта мегаполіс ну гэта супер добра гэта файна бо мегаполіс гэта вельмі дарагай шыповная штучка і не все народы я маюся так літоўцы не маюць мегаполіса ну, уявіць сабе калі у адным месцы сабралося 2 мільёны чалавек якая канцэнтрацыя энергетыкі у Нават ну, калі гэтыя два мільёны гэта балотныя беларускія людзі, все роўна працэс пойдзе. Нават ну, у гэтай сітуацыі. канешне, файна, каб у нас былі кавярні, як у кембры жыве, якія ну, 100 гадоў 200-300 трымаюць традыцыю. Но тут непазбежныя ахвяры. мукі родаў нічога не зробіш. Але вартасць народжанага ну, варта тых ахвяраў, якія былі прынесены.